для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Людзі п'янілі, і крык за сталом усё мацнеў. Мачыха ўжо не паглядала з непакоем на сталы, на гасцей, не гадала, хопіць ці не хопіць, хадзіла няроўна, піла і ела з усімі, падавала, што толькі было. Ганна бачыла – як яна падыходзіла то да адной, то да другой сваёй падружкі, прыўзнімала доўгі андарак і паказвала яўхімавы боты, якія былі на яе нагах. А во гляньце! А людзі ж добры, а во самы раз, як на мяне шыты, хвалілася мачыха Марусі. А шкура, ну, ты ж памацай, прасіла яна, і калі Марусі мацала халяву бота, гаварыла радая. А шкура ж цупкая, бач ты, якая вырабленая, а падошвы, як зялёзны, на ўвесь век хопіць, хоць кожны дзень на сіня зносіш. Але гэтага было мала. Шчасці яе павінны былі бачыць усе і мачыха выйшла на сярэдзіну хаты. А во глядзіце, вы глядзіце толькі які падарак зрабіў мне я ўхімко. Яна павяла вачыма поўнымі шчасці слёз у бок яўхіма. А зяць жа ты мой дарагой, а залатаеш ты моя душа. Бацька ўзяў яе за руку, хацеў адвесці ў куток далей ад бяды. Але яна не паслухалася, адхінулася ад яго, павярнулася кругам раз, другі, каб усе бачылі з усіх бакоў, якія ў яе новыя боты. О, прыдбала зяцька! У шуме гомане гасцей мачыха, размахваючы па твары слёзы шчасця, пайшла да яўхіма і абняла яго – А залаці уже ты тешчу сваю яўхімка. А век жа я цябе не забуду. А такія чоба ты падарыў. Насіце на здароўе, мамо! Голасны таксама задаволена сказаў яўхім. А парвяце новыя падару. Насіце, не шкадуйце. Ён быў сп'янелы, але трымаўся яшчэ моцна. Між усіх, хто сядзеў паблізу, ён, здаецца, і піў і галёкаў найбольш. І тут ён чуў сябе самым важным, самым дужым, як бы хваліўся тым, што піць і крычаць можа без канца. Калі сваты сталі сварыцца прыпелкамі з дружкамі, Ганна неспадзелкі зноў убачыла васілёвага браціка. Ён, аказваецца, быў ужо ў хаце, сядзеў з хведзькам на прыпечку і глядзеў і слухаў, і зноў здалося Ганні неяк хмурна, не па-дзіцячы сур'ёзна. Ён, мусіць, адзін не рагатаў, чуючы, як дружкі на чале задзірыстай звонкай Марусі кпілі, здзекаваліся са сватоў – Наш сваток не умеля стала стаяці, Дай з дружкамі размаўляці, Ідзі з места, ды купі сабе мыла, чтоб жонка любіла, чтоб дзеці пазналі, дай бацькам усім сказалі. Ганна сачыла за малым з вінаватасцю і пяшчотай, глушыла ў сабе жаданні падысці да яго і пачаставаць, а мо пагладзіць яго галоўку і сказаць яму што-небудзь добрае, ласкавае, Як не туманіла галаву сп'янеласць, Ганна помніла: Усе ведаюць, што было ў яе з Васілём, і пяшчоты з яго брацікам асудзяць. І ўсё ж жаданне падысці да малога не адступала, не хацела яна слухацца развагі. Сп'янела і так цяжка ёй было, просто немагчыма адагнаць раптоўную спакусу. Пайду, «Бы да Хведьки», – подумала Ганна. «Скажу что-нибудь Хведьку, а тады яму. Бы ненароком». Ганна прыустала і пастаяла трохі каля печы, прытуліўшыся спіны к пабеленай сценцы. Стаяць было нялёгка, але... Падлога хадзіла як плыт на вадзе. Цяпер спявалі, кпілі з дружак сваты. На яе ганну, здаецца, не глядзеў ніхто, як яе не было тут, як і не яе было вяселле. А праўда, а можа, не яе? І гэта ўсё сон толькі. Глупства якое, Чаго толькі не прычаў пецца сіп'яну, Сон не сон, гэта ж яе прапіваюць яе нікаго другога прыпілі ўжо. Але думаючы гэта, Ганна цяпер не трывожылася, не шкадавала ні аб чым. Усё было ёй абыякавае. Хацелася толькі аднаго падысці да володькі, дзіўнага і сур'ёзнага малога, якога раней нібы яна не заўважала. Яна знайшла ў печцы некалькі коржыкаў, усхвалявана падала яму: « Ана, возьми, паспытай. Ён не адразу ўзяў і хвіліну як бы думаў браць ці не браць. А во, яны ж белыя мармонскія. Ганна не ўтрывала і пяшчотна правяла далонню па яго галаве. А, які беленькі! І наказала абодвум: « Ну, глядзіце ж, Жывіце добра, дружненько. Ледзь толькі сваты і дружкі перасталі співаць, За сталамі зрабілася вельмі сумна. Усё было з'едзена, гарэлкі не налівалі, Як не пяліся, не хапіла, прайшло ў ганенай галаве. Мабыць, каб не даваць у ганьбу гаспадароў і не марнаваць людзей за сталамі, здагадлівыя сваты абвясцілі, што пара дзяліць каравай але раптам заўважылі прапаў дзесьці ганін бацька. Мачыха неўзабаве вярнулася хмурная, злосная і засіпела ціха ганя. О бач ты сорам які і А наш усё сяло, А наш п'яны як міця! Яна чамусьці скрывілася ад плачу. А гэта ж за ўсё маю ласку. А гэта ж за ўсё аддзячы выці А дзе ён абарвала яе хліпаняганна вугляці за прыгрэбнікаў на калодзе ўсе ўсе спіць На дварэ было сыра холодна і так цёмна што каб не цьмяны водбліскаць святла з вокон не пабачыла бы ганка Ганна пастаяла трохі чуючы, як ад свежага ветру дужае цела і яснее галава. Стараючыся не паслізнуцца, падалася цераз жоўтыя палосы ў цемру. Бацька ледзьвітнай нават не варухнуўся, калі яна падышла. Быццам бы ён драмаў. Thank you. Тата, вам пагано, схілілася Ганна над чарнушкам. А, Ануля, бацька пашукаў яе руку і лагодна ўзяў сваю, і ён азірнуўся. А этой гадзюкі няма? Ганна здагадалася, пра каго ён пытае, і сказала, супакоіваючы: « Няма тато, нікога няма. Пайшлі б вы дадому лепімо шукаюць там вас каравай дзяліць ужо трэба падзелюць паспеюць бацька раптам нядобра з болем гмыкнуў і прамовіў квола а ты помніш дочачко маці нябожчыцу аеш што ж не помню тата хадземце холодна вы ж прастудзіцеся яшчэ не дай бог ай не дождалася Ганна пачула ў бацькавым голасе пякучыя слёзы. Не пабачыць, не паплача, як дочачка вяселля спраўляе. Не трэба, тата, хадземце, адказала Ганна. А ці ж ворах я дзіцяці свайму, а? Не ворах, ну тата, не трэба вярэдзіць сябе. Усё добра будзе. Добра. Ганне здалося, што ён, Нават паслухаўся і паспакайнеў, але праз момант бацька забедаваў зноў: « Дочачка ж ты моя ганулечка. А побачыла б усё наша маці нябожчыца. Ну не трэба, тата, Ну ўсё добра будзе. Это вам толькі здаецца так. Выпілі вы трошки лішне. Ай, шкода мне цябе вельмі. Я ваш кадую тата. Толькі ж не думайце, не думайце нічога паганага, ўсё добра будзе. Ці ж вы не знаеце сваю ганну? О, знаю, знаю я, толькі, а знаеце, дык не бойцеся, не журыцеся, тата. Бо мне маркотна будзе, калі вы будзеце журыцеся. Чуеце? А чую, не буду. Бацька пусціў яе руку і выпрастаў плечы. Будзьце вясёлы, тата, што б не было весела. Устаньте, устаньте, вы простудитесь, не дай Боже. Люди ждут недобро. Дайте я приберу ваши трошки. Ну, вот так. Ходим, ходим, дочечко. Гаворка з бацькам зноў нагнала на Ганну сум. Але яна і знаку не падала. Нават на тое, што затаілася ў яе душы. Увайшла ў хату спакойная, нават вясёлая, лагодна трымаючы за руку свайго бацьку. Нядобра, штосьці стала бацьку, сказала гасцям Ганна. Гарэлка, мабуць, не ідзе. Бацька стрымаў сваё слово і на мачыху глядзеў ужо мірна. Бедны падарунак, на які толькі наскраблі грошай, картовыя штаны ў пасачку далі маладому ветліва, зачліва. Ён кіўнуў згодна, калі мачыха дадала: « Ну вось, Чым багаты я ўхімко ты мы рады, Не пагневайся. Мне вы і так падарылі, адказаў Яўхімка, усім падарунак падарунка. Яўхім узяў ганну за стан, які ён відаць і хацеў, вакол пачуўся смех. І раптам цётка сарока ўставіла: Отдык хвала маці і бацьку ад разумнага дзіцяці. А Яўхім схіліўся п'яна. І за гэтае, за ўсё вам дзякуваць. Калі ўнеслі каравай і трое жанок, паставіўшы на лаўкі, пачалі здымаць зганны вянок і завязваць хустку. Бацька зноў спахмурнеў, і губы яго смыкнуліся журбою вінаватасцю. Ганна перахапіла позірк яго і весела з любоўю усміхнулася, і ён паяснеў нібы асветлены яе усмешкай. Клапоцячыся пра бацьку, Ганна зусім не пашкадавала, што страціла вінок знак сваёй дзявочай волі. Але весялосці, як ні старалася, хапіла ўсё ж ненадоўга, пакуль не падзялілі каравай. Пасядзелі яшчэ для прыліку трошкі. І сарока тонам знаўцы аб'явіла: « Ну ось, папілі, пагулялі, пора выходзіць, пора ўжо к другому дому, к суджанаму к маладому. Госці пачалі вылазіць з-пад сталоў хутка, ахвотна, Наперадзе былі і лепшыя гарэлка і закускі ў досталь. Але Ганна не чула крыўды на тое, што падышло і зноў увяло ў душу жаль трывогу, бачыла, бяруцца выносіць яе скрыню, весці к маладому, Вось і настала пора ісці з дому. Ісці зусім назаўсёды за старой дубовай скрыні, што засталася ад маці. Пойдзе і яна Ганна. Пойдзе ўжо не вернецца ніколі сюды, як у сваю хату, у свой прытулак. Іншая цяпер будзе ў яе хата, іншы прытулак і іншая доля. І ўсё, што было дасюль, добрае, злое, тут і застанецца у гэтым такім любым, родным кутку. Не, злое тут не застанецца, злога тут здаецца ўжо няма нічога і не было. Тут было ёй толькі добрае. А там як будзе? там – Калі ехала па вуліцы, хоць старалася не глядзець, а ў цемры краем вока заўважыла. На васілёвым двары ціха, пуста. І хоць не ўбачыла нікога, хоць госці радасна на ўвесь свет галёкалі, штосьці кальнула сэрца, як пры паглядзе на браціка Васіля, вінаватая і жывое. Ад гэтага ўсю дарогу амаль Ганна не чула, не прыкмячала нічога. Толькі і запомнілася, як ужо на карчовым двары мусіць прытка, зляцеўшы з воза, цётка сарока паслізнулася і ўпала ў гразь. Але не разгубілася, борстка ўскочыла, заверашчала. «Выходь, свякруха губата, прыехала нявестка багата!» Свякруха і свёкар, які ўжо стаялі на ганку, добра відны ў святле, што ўпадала з хаты, запелі на перабой. «А вось заходзьце, заходзьце госцікі, нявестачка моя!» – казала глушачыха. «Людзі ўсе добрыя, а вокалі ласка пад нашу страху, заходзьце, заходзьце!» Глушачыха угледзелася ў ганну і па-мацярынску пацалавала. Тады п'яная расчуленая мачыха прыліпла да гаспадыні. А сваццячка ж ты моя, А рыбачка ж ты моя даражэнькая. Ледзь Ганна, акружаная гоманам і тлумам, ступіла ў цяперашнюю сваю дамоўку. Вінаватасць перад Васілём адразу прапала. Ганна раптам пачула сябе дзіўна няўпэўненай, нясмелай, ішла за сцярогай, паглядывала неспакойна, быццам баялася непрыемнай нечаканасці. Здавалася, нібы ступіла накладку, якую невядома як прайсці. Усё было тут такое непадобнае на яе родны кут. І роўная ганарлівая печь, и деликатные с хитро выразанными спинками пофарбованные канапы, и пильные баги, и холодная картина за шклом с зелеными горами и желтыми церквами, и никидюный пах, тепловатый, душный, что пробивался на вот проспах сможения. Яна уже бачила гэты покой некалькі разов – прыходзіла наймацца рабіць, прыносіла мяшок з-пад пазычанага жыта. І кожны раз чула я на гэты цеплаваты пах. Кожны раз брала яе тут не смелась, гняло нейк і хацелася хутчэй выбрацца на вуліцу, на волю. Можа, у гэтым вінаваты былі толькі непрыемныя згадкі, Але і цяпер, хоць прыйшла яна сюды гаспадыней, але нясмеласць, нейкая даўкасць зноў дзіўна агарнулі яе. Ганна заўважыла, што і другія з яе рукі, хто ўваходзіў у хату, таксама прыціхалі, хутка хрысціліся на абразы. А вы ж заходзьце, заходзьце, людзі добрыя. Жвава тупа ўтрос сухою галоўкаю глушак разам з глушачыхаю. Світы, от тут, павесіць можна, калі ласка, вешайце о на кручкі, ці от на лаўку пакладзіце. Ну, каля печкі, на палаце можна, памагала глушачыха. Кладзіце, кладзіце, праходзьце. Не тапчыцеся, як у гасцях, туды бок сталам адразу заходзьце, садзіцеся, усё даўно гатова ўжо. Ідзіце, казаў глушак. Але заходзьце, садзіцеся, дзе каму лепей, даспадобы. Але людзі не ішлі, тапталіся каля дзвяры, каля сцяны, як бы чакалі яшчэ нейкай каманды ці прыкладу якой-небудзь адважнай галавы садзіцеся пакуль просяць выступіў раптам незаўважаны спачатку агульным тлуме дубадзел што стаяў каля акна на вуліцу Ён стаяў, раскарачыўшы цыркулем тонкія ногі, дробны гарбаносы ў вайсковай гімнасцёрцы, ён акінуў мутнымі вачыма гасцей, як у прэзідуум упэўнена пайшоў за стол. Усе моўчкі сачылі за ім. Ён быў начальства. Ото, мабуть, гарэлка ўжо ўсохла, адразу падтрымаў яго яўхім. Ну чаго стала, як усё адно ў гасцях, зарагатаў і штурхнуў ён пад локаць Ганну. Ну, праўда ж, будьце ўсе як дома, запела глушачыха. О, глядзіце, як Андрейко, кіўнула яна на крываротага. Словам, бярыце прыклад з уласці, кінуў стары глушак. Ідзіце бо, сваток і свацечка да дзяцей сваіх. Авечка да ягнят, а курачка да куранят, уставіла цётка сарока, і ўсе пачалі садзіцца за стол. мачыха і ганнін бацька паслухмяна палезлі за стол, за якім ужо ўладкоўваліся ў куце побач з крываротам Яўхім і Ганна. Правёўшы іх крыху нібы пад варты, пасадзіўшы сарока і пракопу, стары глушак вострым каршунячым позіркам глянуў на іншых. Людзі ўжо не тапталіся, а каля дзвярэй разыходзіліся, разбіраліся па лаўках. Ганна сядзела на покуці ўсё з той жа нясмеласцю асцярожлівасцю, якія не ападалі, не адступаліся, сядзела амаль не, варуша... не варушачыся, нерухомая і прамая, як бы скамянеўшы глядзела перад сабой. І так жа нерухома ляжалі на каленях яе руки, ад няёмкай, лішне прамой нацятай паставы ад нерухомасці, Чулася ёй у целе стома, але яна цярпела, трымалася так, як навучылі яе, як трэба было трымацца ў гасцях. Тут, у чужой хаце, у чужой дзяржаве, дзе цараваў строгі глушак, нейк асабліва адчувалася непарушная ўлада, звычаяў і законаў. Дзіўна, якія ўсе тут былі прыцішаныя, паважныя, не толькі не крычалі, але амаль што не гаварылі голасна, перашэптваліся ці найбольш маўчалі. Адзін дубадзел трымаўся вольна. Адваліўшыся на спінку канапы, засунуўшы рукі ў кішэні штаноў, ён аглядаваў усіх гасцей і Ганну. І ёй раптам стала няёмка. барку, на калінаку, строю сабе сымонака, каморку, строю сабе сымонака, каморку, а каему ганначка падышла, каему ганначка падышла, Бог табе у помач, Сымонка, Бог табе у помач, Сымонака, выруби ваконца, проти сонца, выруби ваконца, проти сонца каб к нам салаі ляталі каб мы раненька уставалі каб к нам салаі ляталі каб мы раненька вставалі не хвалюйся ты ганначка не хвалюйся ты милая у мяне ёсць мамачка старая яна доўга спаць Не любить я надолго спать, Не любить ранюсенька нас побудить. Сябры выслухали сторонки романа Ивана Мележа «Люди на болоте». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.